hơn sạch sẽ cần後生仔又係你，後生仔又係你啊！有嘢益你啊！有嘢益我？咦？戀上聖誕優惠，蛇羹？係啊，人民超市，係啊，啲豬八柳。